ho oikos pro tes thuras propuleion estin he thura huposuron ekei kai huperthuron kai amphoterosi parastadas ek dexias strophinges eisin ef hon he thura crematai ex aristeras to kleithron estin e mochlos en οικοε aule estin en he to edaphos ek lithon sun kaimenon stulois estelomenon en hois to peristulion perikion kai basis esti dia klimakon kai koklidion eista huperoia eisodos estin anabainomen exothen fainontai thurides hualinai kai kinklides probolai gei somata kai anterides sterigmata pro sto steris desthai tus toichus en toi e tegos esti tois keramois e skidaxi estegasmenon haitines tais docisi hos ekeino tais docois epikeintai toe stegei proskeitai ho ranteer topos aneu stegus to mesaulion hupaithron onomas detai ento stegei prostegia kai coronides eisin